tubasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo kadiyo isanganiro wundi ikaze mu biganiro kansonga niwo kamenya mukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango muri kino kiganiro tuza kubayagira ku bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza aho abagabo basabwa kugira uruhare ruboneka haba mu kujyana nabo bubakanye ku mavuriro n'ibindi bibanza bitangirwamo inyigisho zibyerekeye tugaruka ku ihimirizwa ryabereye mu ntara y'akayanza intara ivugwamo abanyagihugu benshi aho ku kilometero kwa darato ngo haba abarenga amajana atandatu none kugira ngo leta ishike kwihangiro yihayeho mu bihumbi gatanu umukenyezi ageze kurondoka bafise abana batarenga batatu vyogenda gute abagabo baba bafise uruhe ruhara inyishu ni mukanya mu kiganiro nyezina wateguriwe nanje kanese Pablo Bajiwabo Karine Butoyi yimenyereza kuri radio isanganiro niwe yegeranije amajwi umurindi w'irondoka wogabanuka abakenyezi iyo dukoranye ndababwira yuko barafise uruhara ntangere kandi n'iby'ukuri namwe murabizi yuko bafise uruhara rudasanzwe mu miryango kandi bakagira n'uruhara rudasanzwe kuri mwebwe ariko kandi no ku bana ariko abagabo bo bararushirije barushirije gute abagabo mufise eh, ibyo no kwita ama responsabilite adasanzwe cyangwa eh, mufise uruhara rudasanzwe mu miryango hariho atatu nyamukuru icya mbere murabashefu mujya murabashefu murabashefu b'imiryango abandi bose turabatwagwa mu miryango umushefu rero niwabazwa byose kandi umushefu niwe ahagararira abo abarongoye ni ukuvuga ngo urwo ruhara rwo kuba abashefu b'imiryango rwo kuba ba serugo rwo kuba imitwe y'imiryango ni uruhara rudasanzwe kandi urwo ruhara muruhagazemwo neza turoroherwa nk'abakenyezi kandi ibi byose turi ko turavuga biragenda neza rero umushefu aritegeko itegeko umushefu araryumva ubwa mbere hanyuma akaryumvisha abarongoye ni ukuvuga iri rondoka rijyanye n'amagara meza antake abashefu b'imiryango mukazobitahura mukabitahura neza mukabona iyi ngaruka mbi idasanzwe y'igwirirana ry'abantu muri kino gihugu cyacu mukabitahura neza nk'abashefu hanyuma mukabyumvisha abakenyezi hanyuma abana nagira ababwire ngo ni ukuri igihugu kigiye kumera neza buri amatara w'intara ya kayanza intara ivugwamo abantu benshi benshi avuga ko muri kino gihe bafise ingorane z'abanyakayanza bariko basubizwa muri iyo ntara ngo kuko ataco bari bafise bakora iyo bari bagiye intara ya kayanza iri mu ntara zirangwamwo abantu benshi ifite uburinganire bungana n'ibirometero kwa garato igihumbi n'amajana abiri na mirongo itatu na bitatu n'uduce tubiri ni intara yamye ari iya mbere twamenyesha kwaho hose muri iyo myaka intara ya kayanza yaguma iza ubwa mbere mu ntara zifite abenegihugu benshi baba ku kilometero kwadarate komine ya gatara ikaba iza ku isonga kuko ifise abantu muri kino gihe barenga amajana icenda ku kilometero kwadarate ibi rero muri kino gihe bikaba biri dutera n'ingorane kuko dusanga abanyakayanza barakwiragiye imihingo yose y'intara ubu rero iyo bari atacu bariko barakora bariko baradusubiza ejo honyine hahise baturungikiye abarenga mirongo umunani murumva yuko gutunganiriza abanyakayanza bagiye hirya no hino atacu bariko barakora ko bigiye kutubana ikibazo ku ruhande rw'uburongoye kijejwe irondoka rijanye n'amagara meza mu shikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida muganga Juma Ndereye guhimiriza ryatanguriye mu ntara ya Kayanza ngo kuko ibitigiri by'abahaba bitera byiyongera ku rugero ruteye ubwoba abanza kugaruka ku ruhara rw'abagabo mu miryango baserugo bujya nibo batwara imiryango nibo bashefu mu miryango kandi ibanga ryo kurondoka nibanga rya babiri nta muntu arondoka rumwe nta mukenyezi ashobora kurondoka wenyine nta mugabo ashobora kurondoka wenyine. kurondoka ni babiri mu ntara ya kayanza uno munsi ibiti bitwereka yuko bageze ku bantu amajana atandatu na mirongo itanu n'icenda ku kilometero kwadirati hariho n'amakomini amwe amwe nka kayanza na gatara usanga bagera no ku bantu amajana icenda na mirongo icenda ku kilometero kwadirati aba bantu n'abantu benshi cyane ku kilometero kwadirati kuko ugiye uraraba muri afurika iri munsi y'ubugaraga bwa sahara muri rusange, ibindi bihugu ntibirenza abantu mirongo itatu na batanu ku kilometero kwadirati rero twe tugeze mu ntara ya kayanza bageze ku majana atandatu na mirongo itanu n'icyenda ni ukuvuga ko bashyitse ku nshuro mirongo ibiri ku gusumba abandi bose ari nacyo gituma twaherenga kugira ngo duhimirize eh, abenegihugu abarundi n'abarundi kazi babitegere duherenga aha mu kayanza ariko nitwaronka eh, ubundi buryo tuzobandanya no mu zindi ntara ariko twaherenga kuko ariho ikibazo kidasanzwe kiboneka cyane cyane ngaha mu ntara ya kayanza kuba makungu yarashinzwe ko buri wa mirongo na gatandatu Nyakanga himbazwe umunsi muza makungu wahariwe kurondoka ku rugero umunsi mu Burundi wahimbajwe kwa itatu Nyakanga ngo amakungu yashatse kwerekana umwitwarariko wo kubyara ku rugero n'iterambere rirama bivugwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga Josiane Nijimbere mu gushinga rero uyu munsi amakungu yashatse kwerekana umwitwarariko wo kubyara ku rugero reka mbere umwitwarariko w'iterambere rirama igihe umubyeyi afite amagara meza wewe nyine n'urugo rwiwe barashobora guteza imbere umuryango araheza agakora udukorwa twamuteza imbere ni rero keza ko kwibukanya ko umuntu wese akwiye gufata ingingo zibereye zomufasha kurondoka ku rugero aha ntitwoba dushikuye hamwe twavuga yuko abagabo bamwe bamwe bigira sindabibazwa kuri iki kibazo gihanze abarundi cyo kubyara ku rugero ibi bituma rero umukenyezi w'umurundikazi agira intambamizi ikomeye zo gufata ingingo zotuma amagara yiwe atera imbere niho rero hava bimwe byo kubyara intahekana ibyo gutwara inda umuntu atifuje eka n'ayandi mabi ashobora gukorerwa abakenyezi mu rugo aya mabi rero araheza agashikana ku mfu nyinshi izo nazo zikaba zishyikira inzoya abana n'aba bakenyezi nyine kubyara ku rugero rero ni inyishu imwe ihambaye ku kibazo kijyanye n'igurirana ry'abantu nicyo gituma leta y'u Burundi yafashe iya mbere mu gushyiraho politiki yo guhangana n'iki kibazo haratanzwe inyigisho ku baremesha kiyago kugira ngo batange hamwe mu kibano uburyo bwo kurondoka ku rugero abakozi bo mu mavuriro nabo nyine baronkejwe inyigisho mbere n'ubushobozi kugira ngo batunganirize abo bitura bose boba baje bakeneye impanuro canke uburyo bwo kurondoka ku rugero tureke gupfa kubyara mwabarundi imwe wabatoza kuba mu mabarabara no gutera amagorwa igihugu catubyaye n'ibindi bibanza mu inyigisho zivyerekeye isanganiro kugira leta ntishobore gushika ku ihangiro yihaye hoba ari izihe ntambamye muri rusangi twarakoranye n'abajejwe amagara y'abantu haba ku rwego rw'intara canke rw'igihugu mu kwigisha bene gihugu kugira bavyare aho bashoboye kurera mu manama dukora n'abene nta na rimwe tutabasaba kwibaruka abo bashoboye kuronkera vya nkenerwa ariko impinga iracari ndende turavye ivyo biharuro ngaho hejuru ibiharuro dukura mu ntara y'ubuvuzi ya kayanza biratwereka neza ko tugifite igikorwa cyo gukora abagiye ku mugambi wo kubyara ku rugero baracangana cumi n'icyenda ku ijana dusabwa n'imiburiburi mirongo ine ku ijana ariko naho biruko turashima cyane igikorwa abahinga mu guteza imbere amagara y'abantu bariko barakorera mu mitumba kuko abashika ibihumbi bine n'amajana na mirongo itanu n'icenda bashoboye gukoresha uburyo bw'urushinge hari n'igihe abagabo baharika bakabandanya babyara mu gahinga bikaba bitera ingorane nyinshi mu miryango no mu ntwara hariho n'ibihuha bifatiye bikwiragizwa bivuga nabi ubwo buryo bukoreshwa mu kubyara ku rugero amadini n'amashengero amwe amwe atemera uburyo bwa kijyambere bwo kwibaruka ku rugero na cyane cyane ekereziya katolika kandi musanzwe muzi ko ariyo irimo abakirisu benshi kubura ikiganiro mu muryango ku bijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza n'ibindi anisenda yizeye ni buramatari w'intara ya kayanza ku bwa muganga juma ndereye yarongoye igisata kijejwe irondoka rijanye n'amagara meza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida ngo ntawo kwitwaza isengero arimwo ngo kuko n'abayigishije mu burundi bo babitahuye kera urabye mirongo icyenda ku ijana y'abantu muri ngaha amazina yanyu afatiye ku mana ngenda ku mana ndereye imana habyara imana bimenya imana n'ayandi n'ayandi n'ayandi ni uko abarundi dusanzwe turi abantu twemera imana kandi tuyizi ariko rero rimwe rimwe hariho inyigisho z'amashengero amwe amwe usanga ziriko zirajuragiza abantu ugasanga bamwe bamwe barigisha abantu ko eh, ibibazo byo kurondoka ibishoboka n'uburyo bushobora gukoreshwa ko bitandukanye no kwemera nagira ndababwire naho nitwa juma jedi umukatolika kandi jewe naragiriwe ubuntu n'imana ndabaje gutembera mu bihugu bitari bikeya byo ku isi muri ibyo bihugu nashyitsemo harimo n'ibyi Buraya harimo n'ibyo abaje kutwigisha imana bakomokamo reka dufatire kuri roma mu butaliyano mugende murabe ubu hari mu ngurukanamubumenyi mubatse abakenyezi igitigiri cy'abakenyezi bari Roma mu Butaliyano bakoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro muzosanga birenze mirongo itandatu bari hafi ya mirongo indwi cyangwa mirongo indwi irenga ku ijana mu Burundi turacyari kuri mirongo itatu n'indwi gusa abaporoti bohava bibaza ko nabibagiye aho ntarashika ndumviriza amakuru ntamenya ibiberayo abaporoti benshi bakomoka muri Suwede muri Norvege muri Denmark muzogende mu mumva twarize ko muri suwede muri norvege muri danemarke uyu mukenyezi ni abanyafurika nka twebwe uretse ko dutandukanye bakaniye gusa urukoba bo barera twe tukaba twirabura ariko nabo nyine ntabahari kabariyo ni kuvuga rero ko tutogenda turabesha ngo ni ukubera amasengero dutegereza kumvira kuraba gutandukanya icyatsi n'ururo turabaho inyungu zacu nk'abarundi zihagaze abanyagihugu bahuriye na karine butoyi mu kayanza bemeza ko ariko igiye guhinduka murakoze ibikorwa twabyakiriye neza cyane kuko nk'uko abatunganyije ikiganiro babitubwiye kandi benshi dusanzwe tubizi turazi neza ko intara ya kayanza isanzwe irimo abantu benshi cyane ko baje rero guhimiriza abenegihugu bo mu kayanza kugira ngo bijukire kugabanya imbyaro twebwe rero tugiye gufasha mu guhimiriza abandi bagabo baba batitabye kino kiganiro kugira ngo nabo bijukire uwo mugambi wo kugabanya imbyaro mbega mwebwe mwari musanzwe mukoresha ubwo buryo bwo kugabanya ibyaro ubwo buryo mu muryango dusanzwe tubukoresha mugabo nk'abagabo ahanini nk'uko mwabivuze usanga bukoresha cyane abakenyezi mugabo turaheza tukabyumvikana ko imbere y'uko baja kubukoresha ntujuragirike rero amagara n'amazi aseseka ntibayore kino gikorwa twacakiranye igishika kane twacakiriye neza ahubwo hari hageze kuko nk'uko twabikurikiranye mu ntara ya kayanza mumvise niho hari abantu benshi na cyane cyane nk'uko bavuze muri komine gatara mbere naho nkeka batabivuze rwose barigeze kuvuga yuko komine gatara yoba ku isi yose ariyo ifise abantu benshi twatangaye twumvise yuko ku kilometero kwadarato muri komine gatara honyine ho haba abantu bashika amajana icyenda byumvikana yuko rero uyu murindi wo kurondoka ku rugero bataronda ingene babikurikirana rwose kugira ngo bije ku rugero rutoya provinsi kayanza ishobora gusanga irimo abantu benshi utashobora kuronka niyo bashobora gukwirwa nkaba rero nanezerwe cyane nuko banahamagaye abagabo kenshi bahora bahagenda abakenyezi abagabo tukigumira ngaho no ku mavuriro bakabyigisha umukenyezi ariko ugasanga abagabo ntitwabimenye wa mukenyezi aje kubikubwira we muhira ugaca usanga umengo ni ibintu by'indoto mbere nkaba nifuza yuko mu baremesha kiyago bariko bara, bara, gutuma mu mitumba kwigisha bogera cyane cyane abagabo kugira babone yuko abagabo nabo nyine babise mu ruhara kuko wa mugabo niyigisha ubundi mugabo wa mugabo akabitahura agahita abwira umugore wiwe wa mugore arabyumva gusumbya kandi ikindi nacyo abagabo nk'uko twabyumvise ashobora kuva ngaha aya yabona wa mukenyezi waramwankiye agacaza kubyara ahandi umugabo umugore umuyabaga n'ukiri muto ntiyategereza kwirengagiza irondoka rijyanye n'amagara meza mu kugabanya ugufa kw'abana mu muryango iyo abakora ari benshi gusumba abadakora barashobora kuziganya no kwiyungunganya mu bijyanye n'amagara meza ibyo bituma uburyo bwongerekana asaba abanyakayanza kugira icyo bakoze kugira ngo umurindi w'irondoka ugabanuke abanyakayanza nta kandi kamo twabatera ni uko hageze kandi atanu umwe yosigara inyuma bategereza kwitabira umugambi eh, wo kurondoka ku rugero wo kubyara bake bashoboye kurera n'igihugu gishoboye gufasha kuko batabigize uno munsi ejo azoba ari nyuma y'igihe kandi ntibabe nka ba babyeyi babi eh, abana ibyabananiye abagabo ngo barakwiye guhindura ingendo mu ntumbero yo kugabanya umurindi w'irondoka nk'uko bivugwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida muganga josiane nije imbere kugira tugabanye umurindi turiko abagabo barasabwa gushyigikira abakenyezi muri uyu mugambi wo kubyara ku rugero ntituvuze ngo ntacyo bahora bakora ariko turifuza yuko bongereza bongereza ibikorwa bakora muri uyu mugambi wo kurondoka ku rugero ndasabye rero nshimitse yuko ibikorwa bijyanye n'irondoka bijyanye n'amagara meza na cyane cyane kubyara ku rugero ntibyotereranwa umukenyezi dusabye abagabo ko bagira icyo bakoze kirushirije icyo bahora bakora kugira ngo turabe yuko twotera imbere umufasoni w'umukuru w'igihugu denise nkuru nziza ahamagarira abagabo kwijukira guherekeza abo bubakanye mu ngo naho ngo hoba ikiyago cyotuma n'urwaruka rutahura birakwiye yuko mujyana uko hari izindi nyigisho babanza kuba hari impanuro babanza kuba hari igihe rero agiye ari wenyine ntihabe n'akantu na gato hoho katagenda neza urumva acavuga ibyo ni bya bindi wagendamo urumva kubera utamuherekeje ngo mubitahurire hamwe rero ubu ndaremye yuko bigiye kugenda neza kandi tuzoshishikara no mu zindi ntara ah, duhura n'abandi b'abakenyezi ariko duhura n'abagabo kuko abakenyezi barabisabye cyane yuko n'abagabo dukwiye kurondera umwanya wo kwicara hamwe tukaganira ikigira kabiri novuga ko nikijanye n'ibiganiro hagati y'abubakanye ibiganiro hagati y'abubakanye ni ntangere ni ntangere kandi nagira ndababwiye yuko ababikora ni baki ni bake cyane birakeneye ko twicara abashefu batuje kuko nibo bafata ingingo batuje abashefu tukicara tukabiganirako ibi bintu turabikeneye cyane ibiganiro rero hagati y'abubakanye turabibasabye rero bashefu bacu turabasabye aha niko mvuga mu gishingo cy'abakenyezi turabasabye muduhe umwanya tuganire nagira ndabasabire mu bijyanye n'ibiganiro turabikeneye cyane niho tuzoganirira ibi bijyanye bijyanye n'irirondoka bijyanye n'amagara meza no kubyara ku rugero niho tuzobiganirira tukumvikana tukagira icyo duhurijeko hanyuma no guherekezanya hamwe n'ibyo hagati yacu hariho abariko barabyara ariko duhimirize n'abakiri bato urwaruka tubahimirize bumve batahura iki kibazo kigwirirana ry'abantu kandi ibi bategerezwa kubitahurira mu miryango babitahuriye mu miryango mu biganiro tubaha turi kumwe nabo tukababwiza ukuri amatongo dufise ubutunzi dufise ari ingorane zihari tukazibabwiza ukuri abana bazobyumva babitahure mubabwira amakakontre yo mu miryango ibyango bazobyumva neza babitahure bamaze kubitahura mubabwire rero abageze kujya kubaka ingo mwongere hajya hageze kujya kubaka ingo mu byo mubatekerera nimba ari umusore agira yubaka urugo ugira usohore wakoze kudukurikirana karine butoyi imenyereza kuri radiyo isanganiro yegeranije amajwi ndamushimiye ahanetse pablo bagihona kigutunganirije ndakwikibanuye ubandanye ukurikirana radiyo isanganiro